intara yo kwikukira mu bya politiki n'intara yo kwikukira mu by'ubutunzi ari icyo bipfana icyo twakwirata inyuma y'imyaka mirongo itanu n'itandatu turonse ntayo yo kwikukira ni igiki mbega icyo twakwinegura coco uno munsi ni iki intambamyi zibangamira iyo ntahe nyakuri nizihe uko kugwiye kugira ngo intahe kwikukira y'u Burundi ibi ntahe yuzuye ivyo nivyo duteramiye ko hano ku nama yago cyo kunama ubutuma tuvuga mu katwumva ni François Akimana ubugihagarikiye ni Pacifique Cubahiro kiremeshejwe nanje Jerome Niyonzima ndi kumwe n'abatumire batatu bavyagiye ku nama nabo kugira ngo dushige nino ivyerekeye inahe y'ukwikukira ku Burundi hari honorable Jean Dodier Mutabazi n'umukuru w'umugambwe Radebo honorable mwaramutse mwaramutse namwe ndongeye kandi kuramutsa abarundi bariko baratwumviriza eka n'abanyamahanga bumva ikirundi sangwe ku nama murakoze arakoze nawe turi kumwe kandi na Professor Evariste Ngayimpenda nicegera cy'urongoye runani rw'abigenga amizero y'abarundi eh, uburundi bwari kuki mhm. kandi twavuga yuko kugira ngo turonke inayo kuyikukira bitoroshe kujya mu gitangura idarapo ry'abarundi ryaraduze Mm-hmm. imboneza z'icyo gihe uwari imbere yari umugani watari umugani rwa gasore ruwi yari imbere ibyamushikiye abarundi barayibonye yaragandagurwa mhm. agandagugwa harimo ukuboko k'umubirigi mugabo afatanije n'abarundi bamwe bamwe batari babikeneye mm. icyo gihe rero batashaka ko Burundi bwikuka batashaka ko Burundi bwikuka mugabo arabarunga kubera ijya nta yo kuyikukira twarondera igihe tuja mu matora hari abatayitoye hari imigambo yigisha ko uburundi budakeneye butaragera kwikukira twarabonye rero ibyakurikiye duhereye ku igandagurwa rya gasore twarabonye ibyabaye itandatu na gatanu gandagurwaje abashingamateka n'ingene umugambwe wari iprona wari ufite abashingamateka bigabuye muri Casablanca na Moronvia turabona eh, ibyabaye bibiri na kabiri turabona ibyakurikiye turabona imyifato Eh, yabo bakoroni ingene bagiye barifata habaye amakodeta turabona eka n'ingene gushika ejo bundi yagirwa n'abakoroni oya mhm. yaranuma kirabira hirya tukabona ko rimwe rimwe eh, iyo ntwaro yaciye mu gikenye ayishigikiye n'izejo bundi nk'izagizwe na majoro petero buyoya zozo bagiye barazishigikira igandagwa jya ndademera ikiyoro jyoyo baranumye ukamengo babinezererewe turaraba ejo bundi turi ko turanuze mu bihumbi bibiri turiko turasinya amasezerano ya Arusha wari umushikiranganje eh, w'imigenderanire y'ububirigi yitwa Louis Michel aravuga ati amasezerano yose mugira nihagera kuraba akahise k'u Burundi abacumuye n'ibindi ati muga ntimurenze kuri iyi tariki turabona ati bwa bundi twarose indepandanse itandatu na rimwe mugabo imyaka mirongo ine iheze turiko turasinya amasezerano ya rushafi mirongo ine ukabona araje akaguma adushinze ijisho inde nabyo hari umwe hari umwe ngaha babigaruka ko mm-hmm. ntuzehamye bivuga mu mu rurimi rw'igifaransa ukabona yuko aguma agaruka mu byerekeye intwaro y'uburundi adashaka yuko abarundi bitunganiriza intwara ariko bavuze ku vyerekeye incungu y'ukwikukira ku Burundi ariyo muganwa Dr. Bikogwa Gasore nawe niwe nyene yivugiye ati abwira babirigi ati murabandanya muduheka n'uwo murabavyeyi ni discours politique kumwe nandadaye tukagerageza gutera intambwe mugabo bakaguma bashyiramo inzitizi ndagaruka porofeseri ngayimpenda evariste uburundi bwari kuki bwari kuki hari ko nk'uko mutabazi yabivuze idarapo y'ububirigi yaramanuwe itariki imwe kwezi k'indwi mirongo itandatu na kabiri twarikukiye mm-hmm. eh, mu ntangamarara wagombye gutandukanya intahe kwikukira bya politiki no mu by'ubutunzi mugabo hajya intahe intahe intahe nyakuri intahe nyizina n'imwe mhm. yuzuri ibaye imwe mhm. eh, ntushobora kujya ngaho ngo uvuge ngo urafise ngo intahe ya politiki utagira iy'ubutunzi iya na kera umuntu atagira munsi y'urugo ntiyatigwa mhm. wowe kwatigwa umuntu anyagiwe atoshobora kujya iwawe ngo yugame wowe kwatigwa umuntu yaraye atoshobora kuza kuganyira ngo umurengereze n'irya rimwe nuko bimeze buri nta y'uburundi iruzuye sinzi ko yuzuye hari ubukene bwinshi hari ubukene bwinshi hari inzara nyinshi hari indyane nyinshi hari tubuze byinshi cyane tubuze byinshi cyane n'ibiri ko birasubira inyuma ndabya igisata mperereyemwo nk'indero yo guharuka ndabona ko iri iratituka ngiye mu gisata c'amagara y'abantu nuko nyene genda amafarumasi ari imiti utakibona kubera utakironka amahera yo kuyirangura ugiye mu burimyi nico kimwe woharura abarundi bashaka kuronka twafungura kabiri ku munsi wosanga ari mparugwa ejo bundi turiho turaba inkino z'abanyeshuri niho twagira tuti mbega hariho byinshi tukibuze tugikeneye kuzuza ubwo iyo ntahe yacu ibi intahe yuzuye nibyo mugenzanje mutabazi ahanini byose yabisutse ku bakoroni ibyo ni abansi ba demokarasi bagumye bahaza baduhego eh, urumva kubita abansi ba demokarasi biragoye none iwabo ko bayifise bakunda iwabo bakanka iy'ahandi hanyuma imyaka iheze ni myinshi imyaka iheze ni myinshi sinibaza yuko ah, ibidushikira byose ah, indyane twamamwo tuzita kuri abo bakoroni n'aho badukoronije n'ibyo n'aho baducuze ubufuni na buhoro n'ibyo n'aho mu ntango baduteranije n'ibyo nibaza yuko hari hageze yuko tubirengera bateranije ba sogokuru bacu mhm. babyara ba data ubu natwe urabona turakuze tugeze kuronka dufite abana tugeze kuronka n'abuzukuru none izo njyane badushyizemo tudashobora kuyikuramwo ni nyabaki none barazidushyizemo bo ntibashaka kuma bazitira kugira ntituzivemo kandi n'ubungira turi kure yabyo ubu twasubira mu ntwaro ya zana amagi zana amasoro dutwagwa n'abarundi tugengwa n'ibwizwa shingira abarundi mm. baba bishiriyeho amatwi aho bagira ngo ngo ngo kotiza amafaranga yo kuzogura sirike yo kuguhamba nawe utazi aho uzopfira n'imigenderanire hagati y'ibihugu ibwirizwa kubandanya e, ibire byo kwitunganyiriza iby'iwacu twavuga tuti abarundi nibo barekuriwe kwirabira akazoza kabo niko kwikukira twaronse kuva mu mirongo itandatu na kabiri ibendera ry'uburundi ryuriye irya birigira rikamanuka baratubwiye ati ni mwebwe kazuza kanyu kari mu minwe yanyu mhm. muraronse n'umwanya wo kwirabira byashyitse muri kahise mubyikosorere murabe ibitagenze neza mwifatire intumbero icyo rero cyarabaye hanyuma rero mwakubwira naho yo kwikukira iguma iboneka rero ni bimwe byo tuba twitwa rero eh, nuvuga mu gifaransa koheziyo gufatana mu nda mhm. iyo rero abantu basubiye kuryana abarundi bene wacu ibihumbi amajana bahunze igihugu jesi biba byatewe na babandi yavuga ati bagonye baduteranya none baguteranije ukaguma muhunga nyene naho nyene munanirirwa ya intayi kugira ibaca umwanya y'intore mu mwanya y'intoki gucyo nyene eh, urumva eh, umugore n'umugabo ugiye ukabateranya bagateranira urwo rwo rwabaza urusambura nkaba mbona maze imyaka itanu nshomera imyaka itandatu cumi mm. nkabona mugenzanje nawe agiheze ubwo nyine aragisha gatatu none iki gihugu kiranyubahirije koko hashatangwa kuziba ibibazo ari by'ingene twubahirizanya mu ntwari ibereye ingene n'abari ku butegetsi bubahiriza uwo mutekano n'icyo no kwita ubwo burenganzira bw'abanyagihugu nagira ngo yuko icyo bita suverenite de hariho ibihugu byo magara abantu n'ibindi tuba tuti none abantu imbere dushoboye iki mhm. tudandaza iki hanze natwe nk'abarundi mbe ko aya mafaranga y'amarundi yacu tutariyo tuzikorera ngo tugiye ibintu hanze izo mpunzu tuzikura hanze izo izo abantu bambara mhm. iyo miti eh, si byo bukugirira akamaro bikuva ko wica ushatse reka niwe biva ko kuko niwe uba ubufise iyo eh, mbwa uruguruguriye amarembo bakaza bakadaha bazodaha ivyo ndiko ndakubwira ibihugu byinshi bimaze kwikukira kimwe cyose kironderera inyungu yacu mm. kujya kw'abantu wewe ngayimpena ngahanyu mutabaza umwe wese aronderera inyungu hanyuma icuvuga bati ni nabakuru na ngo abadukorunije ngo nagize gute wumvije na mutabazi umwanya umwe yavuga ngo ibibaye barinumira umva kwinumira n'ingorane ahandi naho ngo baravuze umva no kuvuga n'ingorane none tubashaka kuyiki banumye n'ingorane bavuze ngo baguma baza none jangaruka tugeze kuri ibyo jangaruka nyine tugeze ko bure kumuti hose banumye ari numira ngo e, mm. hari naho ngo gacaguma baza ngo bagaca bavuga ngo kamenye ngo bashaka kuvuga reka reka jangaruka honorable Jean Dieu mutabazi none aba bakoroni bavuze ni ngorane banumye ni ngorane none mushaka bagiriye ariko aratebura mugabo burya ategere neza we hariho umuntu habaye ikibi akibona akanuma ikibi gikozwe nande urabyumva atari we gikoze umugenzi wiwe cyangwa ikira akavuga ati kiya mugabo wabona eh, wabona yuko hagera aho ushaka gutera intambwe akaca aseruka ni ukuvuga hajya bavuga mu kintu ati n'uhigimye abavutse nicyo gihe nashatse kuvuga hanyuma ikindi nacyo buca dukeza imyaka mirongo itanu n'itandatu iheze turose iyo ntayo yo kwikuka tuza tuyirimwo eh, mhm. mukagenda abona yuko n'ubu ubu kume ngo ntituyinezerewe kumwe hajya hariyo abantu bamwe usanga baba ikiriri abandi baba mu irohero abandi mugabo baba mu kinama uwo mu kinama akavuga ati mba mu kazu gato nyamugabo ntahiwanje ntahiwanje kugira avuga ati ugiye iwawe uwawe nawe umwe aba muri etaje ubundi akaba mu nzu isanzwe mm. mugabo akavuga ati ndashika ahantu nkinjira nkumva yuko ndi iwanje kuri ko kurateranya hanyuma rero hakagira abantu rero waje ubona ntuze baraguwe muri uwo mutego akaca abaha umuhoro ariko yavuze eh, ati ati akorera kuko kaba kabaye kabi ngaho urabyumva rero eh. je ico ico jiwe nsaba abarundi eh. tucu ubwenge ntidushira imbere injyane kubera izo njyane turiko dukamira mu coze udashaka yuko intare yo kwikukira iba ikwira tukaba tuvuga mu gifaransa effective ni ukuvuga n'ivyabaguye nabi kandi je nakweretse yuko baguma bagaruka n’ubu nimba none nimba ubira hafite icyo kintu bagaruka barondera iki hanyuma akanyuma niba ko yashatse gutera inkuru nahandi yotubwira umutumba n'umureye izo ntibibaho nahandi interera intererano y'amatora twaragize kandi tubigirana umutima mwiza mm-hmm. ntawo kwama amazi masabano aza ntuze imvura ihise ntamara imbyiro urabyumva mhm. twaritunganirije itora ry'ibwirizwa shingiro adoheze akimbwira nicyo gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira ikiganiro uri kuratega yombi niba udufatiye mu nzira ni ikiyago cyo ku nama aho twashimye kugaruka ku ntara yo kwikukira k'u burundi tukarabira hamwe inyuma y'imyaka mirongo itanu n'itandatu irangiye uburundi buronse intara yo kwikukira aho duteye uno munsi intambwe turiko icyo twoshima icyo twinegura n'icokorwa kugira ngo intara yo kwikukira y'uburundi ibe yuzuye ikirango cyo ku nama ubutuma tuvuga mu katwumva ni francois akimana uwugihagarikiye ni pacifique cyubahiro kiremeshejwe nanjye jerome Niyonzima ndi kumwe n'abatumire batatu hari honorable jean Dieu mutabazi hakaba professeur evariste ngayimpenda hakaba faustin ndikumana abo bose nibo turi kumwe hano duca ijya n'ino ibijyanye n'intara yo kwikukira ku burundi nambukiye kwa professeur ngayimpenda intambamyi zibangamira intara yo kwikukira y'u burundi ko yoba yuzuye n'iziye nazivuze ngira ndazigaruke ko mm-hmm. mutabazi yavuze ko navuze ibyiza bike uhavuye ubona ibintu muvuga bimwe rero kuko naje ndabibona nimba aho gateka avuga hari akuguhisha imwotsi inzira ikirashe kiba ugateka nako njye mvuga ibintu uko bimetse ibiriho ndabivuga ibitariho nabyo nabyo mvuga eh, mu kanya fosiro yabuze atuwusambura ubwo wamutiza umuhoro nibyo biranongere ku wundi kugira urupfu n'imvane bira birajyana mm. reka turebe guca guta ibi ibiratsi ku bandi nta wundi muntu azoza gutunganya uburundi atari abarundi bonyine icyo ni icya mbere cya kabiri nta na rimwe nta na rimwe tuzotunganya uburundi ari uko ingorane zahetse ingorane n'ibihugu birajyana si uburundi gusa ni nk'uko ingorane n'umuntu bijyana bwa mu ngorane umuntu aguma arondera gutera imbere kandi ubifitiye ishaka arabishikako hari ikintu nagomba nshimire mutabazi kimwe yaravuze ati tuve mu ndyane kuko ndicegera cy'umukuru w'amizero baya abantu b'amizero birigwa baraburabuzwa birirwa barahigwa buhongo simvuza abishwa ataco bazira basaba kiriho genda usabe bapfungure umuntu yashobora gupfungwa ngo ni uko yatoye oya mu matora twateza kuvuga abatavuze yego bavuga oya ariko bagomba kuturungika mu itanganyika akaba ari karagayagaya ibyo imbe nk'ibyo ni ngaha ku iparato ntabivuze noza kuvuga iki wewe urashobora gusaba ko abahunze bahunguka hariho n'abandi baronka nk'abo baca bari guhava babasanga none nk'abo bantu baziziki ah, ariko yavuze abari ngaha eh. yavuze ubutungane ko bukora nk'abo muri kuravuga bapfunguriye baciriwe urubanza hama barunguruza none abo bandi bo ntibashobora kunguruza urubanza hama bibaye ngombwa bakambika izere yavuze ati ubutungane ntibupfunga gusa buranambika n'izere aho bashaka none none zopfa barushe ntiyarayatashe kuguma ngaha si ugutora umuntu arapfa icyo ahisemo ariko harya ntuhave wibaza ngo uri ngaha ariko abona ibyo abona ngo araryohewe ntubave wibaza yuko uwahunze aryohewe harya yifuza kuba ari ngaha nk'uku n'abandi bari ngaha mugabo akahatekanirwa hano nta kindi bintu abantu basaba rero ko wumvise ko injyana ari mbi hmm. singishikuza hmm. urumva mutabazi ntawe uzoza kuyamwaka kubera ari mutabazi nyine eh. eh mugabo urayeba mu gihugu hagati wumve akayabo yavuze ati amahera azi singishikuza singishikuza ndakuze kandi n'uwoza gushikuza niyoza gushikuriza ngaha kunsamiritse singishikuza ndakuze ahubwo nimba wumva ko biteye isoni gerageza bihagarare none ubu ko turi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani twavuga ko aribo batubujije gutera imbere ni aho baroye ntaho baroye eh. none ko mbona bari bashigikiye intaha yuko wikukira barabaporona wombwira yuko mutabazi se cyangwa sekuru yari umuporona gusumba data ko data wanjye ari ariko yita umupedesi uyu munsi uyu munsi kubera ko ntemera ngo zende david mvugiremwo yaduke erega urumva kugeza ko turavuga tuti intahe urabona cyane cyane niyo deba nicyo kigali kiza ati hari abariko barayituza twoyiroga twogira ubwa mbere hoho ibintu ibyo twaronse intahe kubera nyine twavuye mu bukoroni n'ibyo mugabo mm. ubukoroni ni ikintu cyabaye ku isi gisanzwe cyabaye kandi kitabujije ibihugu barasubiramo barakubitana ba generali irisesi gurenta yuko ingana umutekano aribo bagwanye ba aburahamu Lincoln ubwiye usanga barabubakiye muri etazini kubera ibintu bakoze kugira basubire kunganisha kijya gihugu urumva rero ko abantu basubira basubiranamo birashika mugabo igihambaye ni uko bafata ingamba bakavuga ati ubu rero nitwe twitunganiriza akazoza kacu si dufate ingamba rero tugashyira imbere njyewe mm. ndibuka twari ko turi turi mu rugendo nyine hariya muri leta za amerika baza kutwereka badusigura ingene kiriya gihugu cyiyubatse baratwibwira ati ingene abongereza batuririye mezo buranje muri miri wisanduze mu gihumbi n'amajana na cumi na kabiri ingabo z'abongereza zaraturiye ingoro ya perezida wa leta zunze zakoreramo barayihumuririra shiratokombera ibiki barabibona mwaso kuvuga yuko bandi babanye neza n'abarundi mugabo vyarashika bakabwo bavyuka mu vy'imigenderanire none no munsi byogera ahantu bita umuntu atakwifuza ko abimigenderanire eh ari byinshi twagiye turashikiriza mhm. icyo duhuriza ko ni uko injyane hagati yacu twagerageza ubuhinga bavuze tekinoloji tutaraburonka mugabo ubutari ubutunzi dufise ntibabutware ku nica ntikize babutware ku gaciro kandi icyo kintu abanyafurika benshi baragisaba ubutunzi turabufise sibyo tuza kubukoresha ntituraronka ubwo buhinga bukwiye bwo gukora amatelefone amaordinateur mugabo ni mu butware mu bugure ku giciro umuntu arashaka kurenganya mugabo kugira ngo ushobore kumufasha ifu ntuze biba bikeneye ko dosiye yiwe ijya eh, eh, habona bakayimenyekanisha mm. rero ku bintu bimwe bimwe hari ibyo tutakunze na gahunda y'imyenda mm. hageze nk'icya indepandanse hageze ibyo kwikukira ko ndabona yuko eh? hari imvugo arakomereka uwakomerekeje akacika imbonera kure atari n'umunywanyi wa senindefite ubundi akacacika umunywanyi wa rero ugasanga iki kintu reka tubanze kwanza tukirabe neza kubera ayo maraporo eh, atariyo ni ukuri kw'imana ah, biriho ni nk'ibi by'uyu musenegare dudu denge yashikirije ejo bundi muri ya nama ubu rero hariho bamwe bamwe bamaze kuvuga ati twe twarahenzwe twarihenze hariho hariho icyo bita onete imvuga kuri bavuze ati muratubabarire ariko kuri icyo yatomuye abandi nabo bakaza ate ah, yati iki ugasanga ariko kuri icyo icyo yatomuye ati nk'abantu bapfunzwe bazira ngo batoye canke oya canke bayigisha yakivuze iyo oyerega eh. uza kuyimenya jewe urumva nari nakwituye ndakwizigiye hanyuma uranyizeza mugabo kumbwira ngo uzoza n'amadosiye mm. ukaba wicaye ngaho ubijejwe ayo madosiye utari bwayasabe bidasiba kuvugwa sinzi naho nuyakuzanira ko yari cyovamo kuko kandi ibyirirwa biravugwa ntibiguhumurije kiretse niba tumviriza iradiyo aca adasumiye inyamakuru mutabara bene baba nkiyumvira ko ataradiyo wumviritse ninde ni benshi reka none dutembere mu maprizo yose eka na na ja no muri imwe ntubabura umuti umuti mu misogo na 30 dushobora hanyuma rero nagomba namubwire yuko aba PDC nivyo nimbahugiye muri Pronane yo ari icyo gihe mugabo tuhavuye dutandukana ngira ni barya Frodewe yaciye itwara urumva ibyo ntitwoja ntitwobija ko cyane PDC igihe cyayo cyarahitse ibyo yakoze yarabikoze iyo yakoze yarabikoze n'uyu munsi abakora ibi bariho ariko si ngombwa ngo bita pedesi nuto kwitwa umupedesi yo kwitwa yo kwitwa uwundi ariko nibaza nuwo kwitwa uwo mupedesi data wanjye mushasha kwatoba kwatomuporona ngira mhm. kuno gahiye namwe numva mutabazi yidoga ngo bashaka kuwutwara kuri gusa none nimba atabwiba ehe rero mutabazi ndaguhanure iki kibazo kirarashe kirumvikana kirageze urabona nturi kure ubutegetsi kirahiza mu murundira ibindi bihugu kuko nkirabasahugwa si twebwe gusa muhamagaze inama nayo tubampuza amakungu iba inama y'ibihugu eh, bikirondera amajambere mm. bigitwagwa nka twebwe mm. hanyuma mugira inama hanyuma mupfundike ijambo rimwe turwanire ubutunzi bwacu kuko tukabivuga twenyine ntawe tuzoshika kandi nimba hari ibihugu bisahugwa ngira si twebwe twenyine dusahugwa keretse keretse dusahugwa nabo twihamagariye nayo ibi wavuze ibi uburundi ntibubyisangije hanyuma wa mukoroni nawe aguma agomba kucaza gushyira mu mukoroni akorera uburundi gusa hmm. ukuntu uburundi ari buto uwo mukoroni akorera iburundi gusa adakorera ahandi ni hehe nimba umukoroni ari ikibazo tugisangiye n'abandi mwakoze hmm. hakoguye eh, icyo kugwa none ni ikintu cyumvikana mhm. ubwa mbere hoho eh, kumva ko twikukiye numva umengo twovyumva e, mutabazi aravuga ati twumve ko twikukira icyo kintu rero turabigendere tubigendere mm. mugabo jaha akantu tumvikanako mm. kumva ko twikukiye harabaye shoke disibezo biraturabonana twumve neza ushobora kubyikuramo mugabo wa wundi mbe nka wundi ati none inkoko nayo irabizi wowe ukikuramo yuko atawe uri kugakana umugabo akagumaho utunganya bya bibazo byawe ubwo butunzi ukabutunganya icyo giturire ukakigwanya ukarondera ingene igihugu cyawe gikuru gihiteka urabishika kuko urabira no ku bandi ingene byagenze mugabo ntiwaga umubona ko ngo aragucamo agira gute uri kurisubiza hasi murakoze reka ndagushimire faustin ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe parisene gishinze gukangurira abarundi guca urwego no guhindura ingendo tukaba twariko duteramira hamwe turabira hamwe ivyerekeye intaye kwikukira ku Burundi jerome ndagukenguruka inkoma nkengurukiye abari kuratwumviriza amerereza ah, ndababwira yuko twoshira imbere ibiduhuza ibidutandukanya nabyo ntitubuhe ikibanza murakoze cyane nshimire wewe wahisemo kudukurikirana hano mu kiyago cyo kunama nama ndakwibutsa ko twari ko turaba aho intaye yo kwikukira ko Burundi iteye mu gihe